mbi shokët e tij besnikë, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi gjithë muslimanët të cilët e pasojnë dhe e ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Kjo është xhumaja e parafundit nga ki muaj i begatshëm, muaj i Ramazanit, me të cilin Allahu xhelle ve ala na ka begatue dhe na i ka lëshue të mirat dhe ka dëshirue xhelle xhelaluhu që neve na jepet edhe një mundësi pastrimi, na jepet edhe një mundësi ndryshimi, na jepet edhe një mundësi që ta përmbushim nevojën tonë në lidhjen me Allahun xhelle xhelaluhu. Shpesh herë temat dhe tematikat e ndryshimit, përmirësimit, rregullimit, ndoshta tek njerëzit në veshët e njerëzve doket ndonjëherë edhe e tepruar apo se i ka kalu koha apo ndoshta mos po bëhet kjo si një lloj rutine, po duhet me fol për ndryshimin, po duhet me fol për përmirësimin, mirëpo shpesh herë keqkuptimet e tona ndoshta edhe nuk e lajnë me shku në vend mesazhi mesazhi i duhur. Ki muaj, ki muaj në brezat e parë tek muslimanët nuk është diskutu si muaj i ndryshimit. Nuk është diskutu si temë muaji i ndryshimit, se duhet na me ndryshue, duhet me përmirësue. Pse vallë? Ngase ata nuk e kanë diskutu këtë punë. Ata, ata kanë hy në, në mekanizmat e ndryshimit dhe gjithmonë e kanë shfrytëzue muajin ashtu siç asish, ashtu siç duhet. Andaj, shpesh herë ki muaj nuk na detiron neve, nuk na nuk lexojmë dikun që duhet me qenë muaj i ndryshimit. Po gjendja na detyron me tregu se është muaj i ndryshimit. Pse? Shpesh herë ajo çka kërkohet nga ana e Allahut tebareke ve teala dhe nga ajo çka na e përjetojna nuk harmonizohen, nuk harmonizohen, veçanërisht për njerëz të dijes, ata gjithmonë kanë me ngel të pakënaqur, ngase kërkesat, kërkesat e librit janë gjithmonë më të larta sesa ajo çka shifet në terren, ajo e cila është në në mejdan. Andaj, detyrohemi shpesh herë që të trajtojmë pika të caktuara që që libri i Allahut xhelle xhelaluhu i tejkalon ato, i tejkalon ato, pra shkon tek qëllimet, pra shkon tek qëllimet. Po nëse neve shohmi dikush që qëllimi është këndej në veri, a ai ka marrë rrugën për për në jug, na do e mos do të m'i tregu se duhesh me ndryshue. Na do e mos do të m'i thonë duhet me ndryshu, Që të mrrish te qëllimi, që të arrish te qëllimi. Andaj ki muaj nuk është muaj i temave vetëm me e tejkalue, me e mbushë edhe një ligjëratë, me e mbushë edhe një xhuma, jo. Po kjo është muaj i cili me të vërtetë duhet secili prej neve me e bo një test dhe një provë qysh cekëm në ligjëratat e kaluara se sa vallë kanë ndikue në jetët tona, në përmirësimin e jetëve tona, në raporteve tona, Sa na e ka, e ka shtu devotshmërinë, mëshirën, përmirësimin, disiplinën, ndërgjegjen e kështu me radhë, të gjitha këto i kërkon Allahu xhelle, xhelle xhelaluhu. Allahu tebareke ve teala kur e ka përmend agjërimin tek muaji Ramazanit, aty ka cekë edhe disa ajete të tjera, të cilat do t'i shkoqisim disa prej tyre, vetëm për të marrë pikënisje për, për një temë e cila na nevojitet. Madje thotë ve li tukmilul idde, po dëshiron që ta plotësoni numrin. Idde është numër, ta plotësoni numër. Cili numër, numrin që e kemi cekë më herët. Ku ka thonë Allahu xhelle ve ala, ejjamen ma'dudat, ditë të numëruara, ditë të numëruara. Pra na jena duke përjetu, dit të numëruara. Ja, kemi, jemi në prag, të pjesës së fundit e që është afër fundit. Andaj këto janë ditë të numëruara. Nuk ka më të numëruar se sa Ramazani. Ejjamen ma'dudat, ditë të numëruara. Po, a thu vallë, pse Allah po na i cek këto numra? Ditë të numëruara, ta plotësoni numrin, nuk e don t'randën për juve, e don të lehtën për juve. Krejt këto i kanë studiuar dijetarët e muslimanëve dhe i kanë zbërthyer dhe i kanë nxjerrë dobitë e veta. Dijetarët kanë thënë, e para prej dobive se Allahu thotë ditë numëruar, ditë të numëruara. Kjo është sikur në shitblerje kur ti e ki dost dikan, edhe e ki mik dikan, edhe e do dikan. Njeriu edhe në investimet e tij, edhe në punët e tij, edhe në shitblerjet e tij, i dallon, i dallon blerësit. Kur je shitës, i dallon blerësit. Ti ki çmime të caktuara, mirëpo, kur e ki dikan për zemre, e ki dikan të afërt, e ki dikan për shpirti, çka thue? Shpeshherë, nëse ia jep sendet falë, ai nuk e di, kimetin e asaj. Nëse i thu merre falë, merre tjetrën falë, merre falë. Shpeshherë mundet me kalu në lazdri dhe në komoditet të tepruar dhe kjo mundet me shkaktu revoltë. Madje mundet me u ba njeri i i, i, i padisiplinuar dhe nuk din çfarë raporti me krijue me atë i cili i ka ofruar sende. Këtu dietar don me dal dikun tjetër. Allahu xhelle ue ala mundet mundet me i dhon sendet pa qe këtë Ramazan, pa këto namaze, pa disiplinë, mundet me kalu te e fundit. Ti qetu e ki vendin, ti qetu e ki vendin. Edhe ai është i drejti xhelle xhelaluhu. S'mundet me i thanë dikush, e pse unë qetu? E pse ai ma nalt? Kjo është bi ma kesebet ejdikum, ajo çka e ka punu, dora jote. Kur në tregti të hupësh, ti ke hupë. Mirë, kur ti e ki dikan për, për shpirti, e ki për zemre, e ki afër, çka i thue, nëse do me ja shit diçka shtrejt, nëse do me ja shit diçka e cila ka çmim, ama personi që ka, do me ja shit, s'është, s'është blerës i zakonshëm, s'ka qillu qaty pari vetëm. Po e kije njeri që s'do m'i prish punët me ta, e do m'i dhanë atij. Mirëpo, edhe pse don m'i dhanë, nuk don me e shfrenu ti ata. Ti nuk don me e lazdru ata. Çka i ban? Ia jep pak ma lirë. Edhe i thue, Apo derahime ma'dude, jepmi disa, jepi disa pare. Ama s'janë krejt, nuk ka kjo në kompenzim me çmimin, kjo kushton ma shumë, këtu paret kurrkun hiç nuk janë. Mirëpo, për mos me e lan, për mos me e lan blersin e afërt, me u shfrenue, e me mendu që i ti këtu në e ti jam tu t'i dhanë, qashtu, atëherë çka ban? Atëherë i thu, Ejjamen ma'dudat, disa dit, puno, disa dit, merri këto pare dhe bleje këtë këtë mall e kështu me radhë. E Allahu xhelle ue ala çka don me besimtarët? Çka don me ata që kanë besue? Allahu besimtarët i ka pak ma afër i ka. Andaj ka thënë Allahu xhelle ue ala, Allahu uelijju ledhine amenu. Allahu është mik i atyre që kanë besu. E miki s'trajtohet njësoj si armiku, apo? Ti nuk, ti nuk e pret mikun tan, dostin tan, sikur që e pret dikan që s'do me pas punë me ta. E Allahu xhelle ue ala neve na trajton ndryshe. E kjo detyrë që shqip i bje me na lanë pa bukë miku, Na ka lanë pa bukë për të na disiplinue, na ka lanë pa bukë për të na e shtu ndërgjegjen, na ka lanë pa bukë dhe pa ujë disa kohë të caktume, jo që ai fiton diçka prej kësajna, xhelle ue ala, ma i madhë është se sa ai me fitu prej neve. E për ta kuptue edhe tjetërën se cili është qëllimi i këtij kësaj çka e bajmë na në Ramazan, kjo e para, pra ai na i kallxu, li tukmilul idde, plotësojeni numër, Domethënë, mik të kam, po dush me plotësu një numër, dush me dhanë diçka. Jo që, jo që unë s'un ta jap këta falë, ai ta jap. Madje qetash do ta përmenmi, se ai do ta dhanë falë. Ai do ta dhanë falë. Po qëllimi është te ti, krejt te ti është qëllimi. Çka thojnë dijetarët? Çdo dashuri, çdo dashuri është e ndërsjelltë. Dysh, për me dash dikan, dy. Ki do prej këne, krej, ki do prej këne, apo? Dhe çdo dashuri është e kushtëzume. Cili është kushti, ti me përfitu prej atij çka e do, dhe ai me përfitu prej ti, apo? Nëse s'përfiton diçka, nuk do. Edhe, edhe në dashuritë ma t', ma t'afërta, prind edhe, edhe fmi, edhe aty ka kusht. Pra nëse s'e respekton fëmija prindin, fillon dashuria, megjithëse është e madhe, fillon me i mor ato ndarjet dhe zbehjet dhe ftofjet. E atëherë, nëse fillon me, nëse edhe prindi me fëmijën, kur nuk ka dashuri, kur nuk ka respekt, fillon dashuria, çka ban prindi? Fillon me, me i dhonë mësime dhe leksione që ta afroje prapë, ama jo qysh po do ai, qysh duhet. Pra, kur të fillojë m'u zbehë dashuria, mes dy të dashurve, ai çka është ma i madhi, fillon me i kallzu edhe me i tregu mësime, qysh dush m'u afru te une, ti dush m'u afru te une, ama jo qështu, jo ti qysh dush. E nëse ti te prindi, e te miku, e te ai çka i ki prish punët ama dush m'u afru e, nuk mundesh m'u afru qysh dush ti, po qysh do ai, e që ka rrugë të caktuara, atëherë. Nëse na dojna m'u afru te Zoti jonë xhele xhelaluhu. E Ai tebareke ve teala s'ka nevojë. E këtu është një problem i madh. Për shembull, është një milioner dhe miliarder ka pare sa të dush. Sa të dush ka pare dhe i ka krejt komoditetet, krejt luksozet e jetës. A mundesh atij me iu afru me pare? Miliarder. Apo po e supozojmë një bankë, një pronar i një banke. Bankën e ka n'dorë. Edhe i thu ti, maje qeto njëqind euro se nashta t'vyn diçka. Qysh t'kqyr ai ty? Njëqind euro unë ta baj fabrikën. Maje qe këtë veturë se nashta t'duhet diçka. Ai e ka në zotësi fabrikën e, e veturave. Qysh ki me, qysh, ki, qysh ka me reflektu te ai? Tallje. Çka m'duhet kjo? Unë i kum bo këta, unë i kum prodhu këta. Atëherë, nëse me një milioner dhe me miliarder të kësaj bote, s'un i afrohesh me pare, o vla, s'munesh me iu afru, ai thotë, krejt i kam, s'kam nevoj, s'kam nevoj për këto, krejt doket hajgare. Atëherë, nëse me një njeri të kësaj bote, i cili ka pare, ka shumë pare, ka, ka zotësi, kapital, ti s'un i afrohesh qysh dush ti, atëherë, shumë e sikletshme kjo mesele, Nëse një krijesë s'un i afrohesh, se ai s'është i nevojshëm për ti. Paramendone, paramendone me Allahun xhelle ve ala, Zot i qiejve dhe i tokës, Zot i arshit të madh, i ka kriju krejt sendet, mundet me na zhduk krejt dhe me kriju të tjerë, edhe me mos me kriju hiç nuk ka nevojë xhelle ve ala. Qysh i afrohesh këtij? Qysh i afrohesh? Ti qysh ki me i dhënë atij diçka kur ai thotë po çka, e jemja? I thu, po ta jap krejt tokën, merre këtë po ta jap. Po çka më duhet? Ma s'pari është e jemja, e dita, po çka më duhet se s'm duhet mua. Se juve ju dohet toka se në ta hani, në ta pini, në ta i kini nevojat e juve, po unë s'kam nevoja. Kul hu Allahu ehad, thuaj Allahu është nja, Allahu samed, Allahu s'ka nevoj. E keni lexue, surën kul hu Allahu ehad, Allahu s'ka nevoj, po a e kini ditë pse thot Allahu s'ka nevoj. Për ta trokit mendjen tane, qysh do me u afru te une, për kurgja s' kam nevoj. A e dini se sa e sikletshme është me iu afru dikujt i cili s'ka nevoj. Qysh me iu afrue? Nëse në raportet ndërnjerëzore me njerëzit e kapitalit të randë, me njerëzit e pasurisë së randë, ka ka mallaj të madh dhe ka panevojshmëri për ty, s'un i afrohesh, s'un i afrohesh. Po, te fukaras kallaj i afrohesh. Se ai thotë s'kam, kur t'ja epsh, ja ngjall shpirtin atina, ai ka nevoj, po ati çka s'ka nevoj. E Allahu xhallahu ala si me iu afru Allahu samed, Allahu s'ka nevojë thot. Nuk kam nevojë. Krejt me mi dhan, çka më ban dobi mua? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që e kanë nxjerrë në hadithin e Sahihut Muslim, ka thënë Allahu xhallahu ala në hadith kudsi, o ju njerëz, sikur i pari prej juve, edhe i fundit, prej te Ademi deri te i fundit. Jo veç ju, edhe ata tjerë çka s'i shifni, prej xhinve, prej te i pari prej tyre deri tek i fundit. Krejt bashk me u bë në zemrën e më të devotshmit prej juve, Muhamedit alayhi salatu wassalam. Me u ba në zemrën e Xhibrilit, melaçes ma të devotshme çka asht në qiell. Krejt ju bashkë, qështu m'u kon. Pra as rebela, as zullumqar, as gjunaçar, as qafira, krejt m'u kon si Xhibrili, si Muhamedi alejhi salatu ve selam. Ha o Zot, çka u bo tash? Krejt krejt mirë. Ma zade dhalike fi mulki shej'a. Kjo nuk ma shton pushtetin hiç. Hiç. Çka ka me ma shtu pushtet? Sikur t'ja kish shtu pushtetin ai s'ish kon Allahu. Sikur t'ja kish shtu diçka, sikur Allahu të marrë diçka prej neve e të përfitojë prej asaj, ai s'ish kon Rabbul Alemin, Zoti i botërave, se ka përfitu. E në momentin që ka dikush përfiton, argumenton se është krijesë, rob e nuk është Zot, e ai s'përfiton. Atëherë menjëherë parashtrohet pyetja e dijetarët e kanë parashtrue nëpërmjet këtyre O vallahi edhe shtatëqind vet me's me ardh xhami ai s'ka nevojë edhe shtatë milion vet mos me ardh ai s'ka nevojë për tije edhe sa të kish jetë ti ai s'ka nevojë për tije ai hiç s'ka nevojë edhe 50 milion si ti i krijon edhe hiç nuk, nuk mërzitet la jubali s'ka nevojë ai po atëherë ku asht meseleja o vlla pse na ka thanë me agjërue pse na ka thanë m'u fal pse na ka pse, pse na i ka ndalu sendet e ndalume edhe na i ka leju të lejumet për neve Për neve, robve të vogël, të dobët, që jetojna në tokë, e që kena nevoja, e ai ka thanë këto nevoja, duhet m'u menaxhue, duhet kriza, duhet m'u menaxhue ato. E mirë, ky agjërim, çka reflekton? Dijetarët kanë thanë, Allahu e din që ta, Allahu e di se ai s'ka nevojë, edhe e di që na e dina që s'ka nevojë, po në tabiat na e kena diçka, Kena dëshirë gjithmonë me pas me pas shitblerje. Qysh? Pra, gjithmonë kena nevojë me shit edhe me ble. Qështu jena t'marum. Qështu jena t'marum. Pra, nëse dikush mundohet, Pejgamberi sal-lallahu alejhi ve sel-lem, ka thanë, nuk ka vend ma të keq se pazari. S'ka, i pari hin shejtani edhe manipulon atje. Pra, s'ka vend ma të lig se pazari, se bohen manipulime edhe dallavere. Mirëpo dijetarët kanë thonë, po pse s'e ka pezullue? Pse s'e ka ndalë? Ai ka mujtë me dalë, me thonë, s'ka pazar mo. S'mundesh o vlla me ndalë pazarin. Pejgamberi alejhi selam me, me dirigjim nga Allahu ka dhonë leje, ani pse është vend i keq. Pse? S'munt njerëzit pa pazar, duhet pazar me dal patjetër me shit me ble. Duhet mallin me me qarkullue. Tu e ditë qët tabiat, qët tabiat çka e kena na, atëherë Allahu Xhel-le Xhelaluhu, megjithëse s'ka nevojë, nuk ka nevojë Allahu Tebareke ve Teala, prapë neve na ka trajtue, sikur, sikur po ka nevojë. Qardha, kredit, e ai t'ia ktheje, feyudaife lehu ad'afen kethira, e ai t'ia shtoje me shtime të shumta. Po menjëherë parashtrohet kjo pyetje e parë. E mirë, kur t'i jepsh ti Allahut hua? Ai ku e merr? Ku e çon ata? Çka i duhen? Nuk i duhen xhelle ve ala dinarët, çka por ama ti kur ja jep fukarajës, pejgamberi alayhi salatu selam ka thënë, në dorën e fukarajës e ki çu te Allahu. Po mirë tash, Qatë fukarajes, a i duhet, atij, nëse qa, ty s'tu ka dasht, atij pi dasht, ka? Pra ti kur ja ki dhanë fukarajes, ty s'tu ka dasht, ajo, por ti i pavarur e ki dhanë. Nëse ty s'tu ka dasht, a bash ta ha menja tyje, se atij i duhet, ajo, çka i ban dobi, ajo? Kur ti i pavarur prej asaj pare, aj, aj është edhe ma i pavarur. Po pse ka thonë qështu? Pse jepni hua, bëmni hua? Ajet tjetër ka thënë Allahu xhelle ve ala inna Allah ishtara min al mu'minina anfusahum. Allahu i ka ble, ha, i ka ble shpirtrat e besimtarëve. Në ajet tjetër ka thënë Allahu xhelle ve ala hal adullukum ala tijaratin. A t'ju kallzoj për një tregti për me hi n'xhennet, tregti? Tregti hua i ka ble shpirtrat pse këta se njeri qështu isht ndërtu do me bo shitblerje Derisa edhe, edhe me Zotin. Që unë ty po t'i jap, ti ma, ma kompenzon. Qoftë edhe me xhennetin, po, qoftë, ai ka thonë ani de, ma, po, ka, ku me çu këta? Unë s'kam ku me çu? Ani, bjera, se ti qashtu, qashtu merr vesh ti. Ti ndryshe nuk merr vesh, do me ma dhonë, e unë me ta kthye. E, shiko, trajtimi i mëshirës. Ai hiç pa pas nevojë, hiç pa pas nevojë, ka thënë ani po hi edhe unë n'tregti me juve. Vetëm e vetëm ti të bëhesh me kapital. Se une, ai ta ka dhonë, ka thonë, merre, investoma te une, prap ta kthej tyje. E kjo çka argumenton? Se ai, kjo është komenti i ajetit, juridu Allahu bikumul jusër, ue la juridu bikumul usër. Allahu s'po do me jau ranu juve, po do let, qysh merrni vesh ju? A veç me tregti, ani me tregti, ama vetëm e vetëm, mos e lini pa hije. Andaj ka thënë Allahu xhelle wala, "Wa li tukmilu al-idda." Por 30 ditë, a e keni boll? 30 ditë. Ku ku me çu ma, ma lirë? 30 ditë o vëlla, 30 ditë nga nga 365 ditë për me fitu pavdekshmërinë. Kurrë mos me vdek. Ma lirë nuk ka. Kush do me gjet ma lirë?